Urtarriak zazpiga horraste azkena da eta uberrion albistegia duzue eh, berrio zarirratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Kitar musikaz margoketekiko kontrakotasuna erakutsi du drogas abeslariak atzoko egunean Enrique Villarreal abeslari ezagunak egun bat pertsona bildu zituen erasoturiko ezkabako monolitoan, monolito urretan margoketa fasistak agertzea zaparte monolito ejertzitoaren plaka beltzetua agertu zen bertan gertatutakoaren azalpenak desagerrarazi asmoz guztioni kontrakotasuna erakutsi asmoz errepidearen azken kurban bildu ziren esan bezala egun bat pertsuna horien artean memoria historikoaren errekuperazio lanetan dabiltzaten elkarkide honitz baita berriozarko alkate eta alkate ordea ere udal gobernu batzordeko kideak bertan agertu ziren atzo baina kontrakotasuna beste bide kidetatik ere erakutsi dute kaleraturiko jakinarazpenean salaketa eta argudio harturik monolitoak garbitu eta erreperatua izango dela argitu dute jarraian droga sabeslariaren hitzak hatzoko kontzertua bukatzearekin luzatu zituenak hain zuzen. Es lo que, lo que hay que hacer, o sea, un, un acto en el acto, eh, pues para decir que no nos van a tocar los cojones más, ¿no? Ya nos los han tocado durante muchos años y a la vez también eh, apoyando a, a, todas las personas que forman las asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria y a la vez a esas mismas personas para que no, no se dividan eh, en los actos. Son nuestros y nuestras, o sea, y me da igual si eran de UGT, si, eran o si eran de tal pueblo o de tal otro. Me parece muy importante también saberlo porque cada persona tiene su propia biografía también y, y, muy interesante el, el, conocerlo, ¿no? Pero sobre todo, ahora mismo estamos en, un momento de, de, de, de, sentirlos como nuestras y nuestros asesinados, nuestros desaparecidos, nuestros huesos eh, que nos estén recordando constantemente que tenemos nuestra memoria, ¿no? Bernardo Barrena berriozarko bizi laguna urrengo egunetan epaitua izanen da. Urtarriaren amabian audientzia nazionalean hasiko da hogeita mabost euskal herritarren aurkako epaiketa hogeita mabostak batasunako mai nazional berria sortzeko akusaziopean epaituak izango dira. Perrando barrena jardun politikoa dela medio epaitua izango dela salatzeko epaiketa asterkin batera kontzentrazioa deitu da kulturgunearen parean atxaldeko zazpi terdietan. Barrena 2000 zazpian atxilotua izan zen eta urte biz zespetzean izan zen erregimen preventiboan. Eta gaia saldatu zerregeak beste urte batez berriozarren izan ziren. Meltxor, Gaspar eta Baltasar karroza ezberdinez lagundurik berriozarko kaletatik barrena ibili ziren zaldiz, paseotxoa eman eta gaua heltzearekin hainbat opari utzi zituen berriozartarren artean. Berriozar Institutoko ikasleek 2008 urteko ikasbidaiari begira jaialdian antolatu dute. Dereduko ereduko ikasleak izan dira, egan honetarako jaialdia prestatu dutenak, goitzeko ameka terdietatik aurrera polikiroldegieko pilotalekoa nahin bat jarduera izanen dira, hip-hop, break, dance eta euskal dantzen erakustaldiaz aparte, pilota partidu bat izango dute ikusgarri bertaratu horikoek, Mari Ezkurrena bat eta Mari Ezkurrena bikotea, Txafe eta Iban eh, Txauek osaturiko bikotearen aurka lehiatuko da, pilotalekura sartzeko hiru euro balio duten sarrerak eskuratu beharko ditugu xabi, hauek pilotalekuan bertan goizeko ameketatik aurrera eskuragai izango ditugula, Tarragonara ingo duten ikas bidaia ordaintzeko erabiliko da jaialdiaren irabaziak bete betean. Eguraldiaz mintzatzeko une hau dugu orain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Zeru aparte zodeitua agertuko dela dio gaurko iragarpenak, goizean tarteka udeitzu egunaren zatian goio deiak nagusituko direla, haize aule eta aldakorra ibiliko da, ego osagaia nagusituko dela azkenik. Eta temperaturei da okionean, orain txe, artekale kalean grado bakarra daukagu, baina temperaturak gora egingo dute, e, eguerdi aldera amaika gradu izango ditugula esan bezala temperatura maksimoetan atzoko temperaturekin konparatu zaldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrioza arirratiaren sintonian FMGO eunpuntu zortzean edo orduro interneten neguzkiplaza.neten. Música